Թիմային գաղափարի ու միասնականության հիման վրա շրջափակված Արցախում ստեղծվեց նոր հասարակական կազմակերպություն՝ տունտեղ։ Այն սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ է մատուցում։ Նոր կազմակերպություն ունենալու գաղափարը ծագեց այն ժամանակ, երբ Առաքելություն Հայաստան հասարակական կազմակերպությունը որոշեց դադարեցնել իր գործունեությունն Արցախում, ասում է տունտեղ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Ռուզան Հովանիսյանը, պատմում կազմակերպության անվանման ընտրության մասին։ Երբ սկսվեց շրջափակումը, ես մնացել եի Հայաստանում, Երևանում եւ միակ անվանումը, որը մտքներիս էր գալիս, դա մեր տուն, մեր տեղ անվանումն էր, ու տենց որոշեցինք կարճ անվանել տուն տեղ։ Առաջին ծրագիրը դերահասներին հոգեբանական աջակցություն մեկնարկել է հունվարին Մարտակերտի շրջանում։ Ծրագրի արմատները սակայն նոր չեն։ Ռուզան Հովանիսյանի խոսքով այն իր նախապատմությունն ունի։ Մարտակերտում ծրագիրը մեր 2021 թվականին մեկնարկած հոգեբանական աջակցություն դեռահասների մարտունու շրջանում ծրագրի տրավմաբանական շարունակությունն է 21-22 թվականին այդ մեծ ծրագիրը մեկնարկեց մարտունու շրջանում մենք այնտեղ աշխատեցինք 7 գյուղերում եւ Մարտունի քաղաքում դեռահասների հետ էինք աշխատում, իրենց ստրեսների, վախերի հետ կապված աշխատանք է կատարվում թիմային։ Կրկնակի շրջափակման պատ պատճառով, սակայն, փոխվեց նաև այս ծրագրի հունը։ Մարտակերտում դադարեց ծրագրի ընթացքը։ Այն այս օրերին կազմակերպվում է միայն Ստեփանակերտում։ Ծրագրի օգնությանը կարող են դիմել բոլոր նրանք, ովքեր զգում են հոգեբանական աջակցության կարիք։ Հոգեբանները վարում են մեծահասակների համար խմբեր եւ մանկական խմբեր հոգեբանական։ Աշխատում ենք մեր գրասենյակում Վազգեն Սարգսյան 25 հասցեում գտնվող։ Աշխատում ենք էլի սթրեսի, հույզերի հետ, շատ հավեսով մարդիկ գալիս ու մասն մասնակցում են մեր ծրագրին, թե մանուկները, թե մեծահասակները։ Խմբեր ենք վարում շող կենտրոնում Շուշիի ու շաբաթը մեկ անգամ մեր գրասենյակում կազմակերպվում է ֆիլմի դիտում, հետո քննարկում շատ ակտուալ թեմաներով, հյուրեր ենք հրավիրում այդ քննարկումներին։ Շրջափակման վերացման դեպքում ծրագրերը վերսկսվելու են նաև շրջաններում, ասում է պատասխանատուն։ Հասարակական կազմակերպությունը աջակիցներ ունի, բաց է նաև համագործակցության համար։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։